بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف كأفعل نحو أكرم يكرم إكرامان Evet, bugün İzzi'den 6. dersimizi inşallahü teala okuyoruz. Geçen derslerimizde sülasi mücerred kalıpları okuduk. Altı kalıbı. Ondan sonra rubai mücerred bir kalıptan ibaret zaten. Rubai mücerredi okuduk. Bugün de sülasi mezidu fihi kısmını okuyacağız. Sülasi mezidu fihi. Sülasi üç harfli ama mezidu fihi üzerine harf arttırılmış. Aslı üç harfli olup <clears throat> kökü üç harfli olup da üzerine harf arttırılmış olan e, fiilleri okuyacağız. Kalıpları okuyacağız. Bunları gerçi binada okumuşuz. Binada tek tek okuduk, geniş geniş okuduk ama izi kısa geçecek. Çünkü izi sarfın diğer konuları da diğer konularını da alıyor. Bütün konuları aldığı için e, burada kısa geçecek. Yani izzi bunları kısa geçecek inşallah. Tabi binayı okuyanlar bunları iyi biliyorlar. Burada tabi tekrar binaya bakmakta, tekrar bina kitabından bu konuları tekrar gözden geçirmekte fayda var. Emme sülasiyyül mezidu fihi ama sülasiye mezidu fihiye gelince yani üç harfli olup da üç harfli olup da üzerine harf artırılan kalıplara gelince fehuve o ala selaseti aksam yani sülasi mezidu fihi ala selaseti aksami üç kısım üzeredir. Üç kısımdır. Binadan da hatırlıyorsunuz üç kısımdı. Birinci kısım bir harf artırılarak elde edilen sülasi mezidu fi ikinci kısım iki harf artırılarak, üçüncü kısım üç harf artırılarak elde edilen kalplardır. El evvelu birincisi ma öyle bir kısımdır ki ma öyle bir kısımdır ki kanedir nedir? Madihi onun mazisi madihi onun mazisi nedir? Ala erbaati ahrufin dört harf üzerinedir. Mazisi dört harf üzerinedir. Ke ef'ale ne gibi? Ef'ale gibi. Yani bir harf artırılıyor. Sadece bir harf. Ke ef'ale ef'ale gibi. Kalıp bu. Fe'ale kök fe'ale başına hemze getiriliyor. Fethalı bir hemze oluyor. Ef'ale. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Mazi ef'ale. Mudara yuf'ilu. mazdar if'alen. Nehvu örneği ekreme yukrimu ikramen. Kökü kerumedir. Sülasidir. Kerume. Cömert oldu. Kerume cömert oldu. Ekreme ikram etti. Kerume yani o kişi şahsı cömert oldu. Yani şahsı cömerttir. Ekreme bil fiil ikram etti yani. Ekreme yukrimu ikramen. Mesela haraca diğer bir örnek verelim. Haraca çıktı kök. Haraca çıktı. Ehraca çıkardı. Haraca Zeydün. Zeyd kendisi çıktı. Ehraca Zeydün. Zeyd çıkardı. Kimi? Amr'ı mesela. Ehraca yuhricu ihraç. Ekreme yukrimu ikram. Dikkat edin. Ef'ale yuf'ilu if'al. Evet. Ekreme yukrimu ikramı. İkincisi nedir? Fe'ale. Binadan da hatırlıyorsunuz. ikinci kalıp yani bir harf artırılarak sülasinin üzerine bir harf artırılarak elde edilen ikinci kalıp fe'aledir. Fe'ale yufe'ilu tef'ilen. Orta harfi şeddeliyoruz. Yani çift ediyoruz orta harfi. Oluyor fe'ale mudara'e yufe'ilu mastarı tef'ilen. Nahvu örneği ferraha yuferrihu tefrihan. Kökü feriha. Feriha sülasi mücerred. Bu baba getirdiğimiz zaman ferraha oluyor. Mudara'a yuferrihu masları da tefrih. Mesela fessere yufessiru tefsir. Kerreme yukerrimu tekrim. Mesela kerume kerume fiilini ekreme kalıbına getirsek ekreme yukrimu ikram oluyor. Ferraha kalıbına getirsek kerreme yukerrimu tekrim oluyor. Ve faale. Üçüncüsü de faale. F ile aynı arasına elif getiriyoruz. Yani birinci harfle ikinci harf arasına elif getiriyoruz. <clears throat> Faale nahvu katale yukatülü mukataleten ve kitalen ve kitalen bir mastar daha var. Burada almamış. Binada hatırlıyorsunuz. Faale yufailu mufaaleten ve fialen ve fialen örneği de katale yukatülü mukataleten ve kitalen ve kitalen. Kateledir oluyor katale. Evet. Katale oluyor katale. Cehede oluyor cahede. Mesela cahede yücahidu mücahedeten ve cihaden ve cihaden. Evet. Bu birinci çeşit. Birinci kısım yani bir harf artırılarak elde edilen sülasi mezidü fi fiiller. Ve sani ikinci kısım ma öyle bir kısımdır ki kanedir madihi. Onun mazisi nedir? Ala hamseti ahrufin. Beş harf üzeredir çünkü iki harf artırılıyor. Ha bu iki harf artırılanlar da imma evveluhu etta'u ya ta ile başlıyor veya hemze ile başlıyor. Göreceğiz. Ta ile başlayan nedir? Tefe'ale kalıbıdır. Kök fe'ale oluyor tefe'ale. Başta t geliyor. Aynı harfi de şeddeleniyor. Yani bir aynı daha artırılıyor. İki harf artırılmış oluyor. Mazisi beş harf oluyor. Tefe'ale yetefe'alu tefe'ulen. Örneği tekessere yetekesseru tekessuren. Kökü keseredir mesela. Kesere oluyor tekessere yetekesseru tekessuren. Evet. Mesela tekebbere yetekebberu tekebburen. Aynı bu kalıptan. Ev tefaale veya tefaale yetefaalu tefaulen. Bu da başta te fe ile ayn arasına elif geliyor. Binadan hatırlıyorsunuz. Tefaale yetefaalu tefaulen. Nahvu örneği tebaade yetebaadu tebauden. Ve imma evveluhu el hemzetu. Veya bu ikinci kısmın başı hemze ile başlar. Ya ta ile başlar ya hemze ile başlar. Mislu infaale. İnfaale gibi. Başta elif ile nun arttırılmış. Hemze ile nun. İnfaale yenfailu infialen. Nahvu inkata'a yenkati'u inkita'an. Kötü kat, kökü kata'a. Kata'a elif nun başına getiriyoruz. İnkata'a yenkati'u inkita'an veya kesereyi bu kalıba soksak inkesere yenkesiru inkisaren. Evet. İftaale bir de iftaale var. Yine başta hemze bir de t gelmiş faile aynı arasına iftaale olmuş. İftaale yeftailu iftialen nahvu ictema'a yectemi'u ictima'an. Ve if'alle if'alle var. Başta hemze bir de lamul fiil şeddelenmiş. Nahvu ihmerra yahmerru ihmiraren. İhmerra yahmerru ihmiraren. Bu da gitti. Geldik üçüncü kısma ve salisetu üçüncü kısım ise ma kane öyle bir, ma öyle bir kısımdır ki kane madihi onun mazisidir nedir mazisi ala sitteti ahrufin artı harf üzerinedir çünkü üç harf arttırılıyor. Evet üç harf artırılıyor mislu istef'ale dikkat edin hem hemze hem sin hem te harfi artırılmış üç harf birden istef'ale fealenin başına Üç harf gelmiş. İstef'ale, yestef'ilu, istif'alen, nahu, istahraca, yestahricu, istihracan. Kökü haraca. Oldu istahraca. Altı harf üzerine geldi. Haraca çıktı, istahraca çıkardı mesela. Bunları hep binadan hatırladığınız için hızlı geçiyorum. Ee, boşuna zaman kaybetmenin bir manası yok. Ha binayı okumayan kişi önce binayı okusun. Ondan sonra izi okusun daha kolay anlar yoksa zorlanır. Hatta siz bile mesela binayı okumuşsanız bile tekrar bu derslerde binadan tekrar edin. Çünkü izi mesela binada e, 6-7 derste okuduğumuz bir konuyu burada bir derste geçiyoruz. Kısa geçiyoruz yani. Ve if'alle if'alle kalıbı if'alle yef'allu if'ilalen nahvu örneği ihmarre yahmarru ihmiraren ihmarre yahmarru ihmiraren ve if'avvele nahvu iclevveze kökü celeze kökeleze nahvu iclevveze yeclevvizu iclivvazen ve if'av ale nahvu i'şevşebe ya'şevşibu i'şişaben evet if'av ale yef'av'ilu if'i'alen nahvu i'şevşebe ya'şevşibu i'şişaben kökü aşube bunun ve if'anlele burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum dikkatli dinleyin bina kitabında if'anlele yani ik'an ile islenka şimdi okuyacağımız bu iki kalıp sülasi mezüdü fihiden sayılmıyordu. Bina bunları sülasi mezüdü fihiden saymadı. Hatırlayın hatta bakın mutlaka bu ik'ansese ile islenka sülasi mezüdü fihi değil binada. Nedir? İhrancemeye mulhak. İhrancemeye mulhaktır. Evet bunu tekrar oraya bakın. Hatta tekrar dersinizi dinleyin. Bununla ilgili dersleri. Bina bunları ihrancemeye mulhak sayıyor ihrancamaya mulhaksa. Bunu bunun altını çizin. Bunu dikkat edin. Bu if'anlele binada sülasi mecdufi sayılmıyor. Evet. Nahvu ik'ansese yak'ansisu ik'insasen. İzzi bunları kökü ka'ase sayıyor. Ve diyor ki bu sülasi mecdufidir. İk'ansese yak'ansisu ik'insasen. Ve if'anla nahvu islanka. Bunun kökü selaka. İslanka yeslanki islinkan. İf'anla yef'anli if'inla. Ve emmer ruba'iyyul mecdufihi. Rubai mezidu fihiye gelince fe emsiletuhu babu tefa'lele Rubai mezidu fihi bir tefa'lele kalıbı var. Kete dahrece. Dahrecanın başına te geliyor. Fe'lenin başına te geliyor. Tefa'lele yetefa'lelu tefa'lulen örneği nedir? Ke gibi. Ke gibi ne gibi? Tedahrece gibi. Tedahrece yetedahrecu tedahrucan ve if'anlele nahvu ihranceme. Bunda kökü harcemedir. Harceme rubaiye mücerred. Oluyor ihranceme. İki harf geliyor. Hemze ile nun. İhrancame yahrancimu ihrincamen ve if'alalle bu da kökü aradır mesela. <clears throat> if'alalle oluyor ikşa'arra yakşa'irru ikşi'raren. Yani if'alalle yef'alillu if'illalen. Evet ikşi'raren. Özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Burada biz hızlı geçtik. İzi kısa alıyor bunları. Bunların öğrenme yeri bina. Yani bu sülasi mücerred, sülasi mezdufihi rubai mücerret ve rubai mezdufi ve mülhakları ve bunların mülhaklarını güzel öğrenmenin yeri binadır. İzi değil. Çünkü izi bunları kısa alıyor. Tekrar bu konuları tekrar binadan mutlaka tekrarlayın. Mutlaka gözden geçirin. Hatta gerekirse derslerinizi de tekrar e, dinleyin. Evet. Tenbihüne geldik. Bu artık yeni bir konu. İnşallah bunu da yarın okuyacağız. İbareyi okuyorum. İbareyi okuyorum. بسم الله الرحمن الرحيم وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف كأفعل نحو أكرم يكرم إكراما وفعل نحو فرح يفرح تفريحا وفاعل نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا والثاني ما كان ماضيه على خمسة أحرف إما أوله التاء مثل تفعل نحو تكسر يتكسر تكسرا أو تفاعل نحو تباعد يتباعد تباعدا وإما أوله الهمزة مثل إن فعل نحو انقطع ينقطع انقطاعا وإفتعل نحو اجتمع يجتمع اجتماعا وإفعل نحو احمر يحمر احمرارا والثالثة ما كان ماضيها على ستة أحرف مثل استفعل نحو استخرج يستخرج استخراجا وإفعال نحو إحمار يحمار إحميرارا وإفعول نحو إجلوذ يجلوذ إجلوازا على نحو إعشوشب يعشوشب إعششابا وإفعلن لا نحو إقعنسس يقعنسس إقعنساسا وإفعلن نحو إسلنقى يسلنقي إسلنقاء وأما الرباعي المزيد فيه فأمثلته باب تفعلل كتدحرج يتدحرج تدحرجا وإفعلل نحو إحرنجم يحرنجم إحرنجاما وإفعلل نحو إقشعر يقشعر إقشعرارا